Bagyşlanýan meseläni kim etse-de näme, bagyşlanýar. Oňňalak bizde kaýda ýok. Biz näme etýäs? Meseläň özüne seretýäs we şo meseläni bilmedik adama seretýäs we önüp-ösen ýerine seretýäs. Düşündiňmi? Buňa-da üç babatdan seretýäs. Ine, selef-salyhyň nebeden dady. Emma bu murjieleň terbiýesini ösenler biz bu zatlary bilmeýändiris öýtýär düşündiňmi? Biz akmakdyr öýtýärler. O, küfür mutlak wa küfür muayyen wa bilýäňmi bu zatlary sen? O, adam ýaňy yslama giren wa yslama girmedik wa hemme kişiň ylmyna şärik näme deň ylymlar wa bilneýän zat wa bilmeýän zat wa özleri ylymly hemme zada düşünýän Bizem bir näme sada oglanjyk a alma ba baýram entäk näme elifbäden çykmadyk çagadyr öýtýäler. Alhamdulillah bizem bilýäs. Ýöne näme biz akylly dogumly bolanymyz üçin bilemiz a. Haky isledik we Allada näme bize esbaplaryny bildirdi. Bizde näme gowluk bolsa biz şony Alla ýöňkeýäs. Bizde näme kemlik bolsa ony Alla ýöňkämizok. Nebsimize we şeýtana ýöňkeýäs. We biz ýalňyşamyzak diýen gürrüňem edemizok. Biz ýalňyşýas. Biz tankyda mynasyp adam, tankytlanmaklygam kabul etýäs, ýöne hakymyzam almaklygyny talap etýäs. Indi bir adam näme bir meselede ýalňyşdy. Käfir diýýäsmi diýemizok. Seretýäs. Ýalňyşylan meselä seretýäs. We şu meselede ýalňyşan adama seretýäs we şol adamyň önüp ösen ýerine seretýäs. Näme meseläni bilýär. Ondan şo meselä seretýär. Şu meseläň, şu meseläni bir musulman diýen adamyň bilemok diýen gürrüňi, şony aklaýamy aklanak? Käbir mesele bar, bilemok diýse aklanýar. A käbir mesele bilemok diýse-de aklananak. Düşündiňmi? Seretýär. Bir mesele bar, näme? Mutlak musulman bolsun, kapyr bolsun. Ylymly bolsun, ylymly bol, ylymsyz bolsun. Ýaňy yslama giren bolsun, Doga musulman bolsun. Musulman ýurdunda önüp-ösen bolsun, kapyr ýurdunda önüp-ösen bolsun. Ylymyň, alymlaň bol ýerinde önüp-ösen bolsun, küfrüň, jähiliň köp ýerinde önüp-ösen bolsun. Seredemizok. Käbir mesele bar, onda isgülçeniýe ýok, istisna ýok, hiç kim çykarylanak. O mesele näme? Asly-usuly din. Diniň iň esasy düýp meselesi. Olam Ybadatda bir Allaň birlenmekligi we Alladan başga hiç bir zada ikilik etmesizlik. Alla ikilik etmesizlik, şirk etmesizlik, Alladan gaýra dilenmesizlik, Alladan gaýra sejde etmesizlik, Alladan dileşiňerk ölülerden dilemesizlik, Alla bilen araňda araçy goýmasyzlyk. Şu meseleler haram. Şuny eden adam dinden çykýar. Şu mesele iskulçeniýany kabul edenok. Düşündiňmi? Şu mesele hiç kim, hiç kim, islendik bir adam, musulman, kapyr, derejesine işimiz ýok. Şu meseläni men bilemok diýen gürrüňi şuny aklanak. Düşündiňmi? Bilemok diýen gürrüňi şuny aklanak. Şu meseläni kim bilmedimi şol käfir. Ýeriň ýüzünde ýaşap ýör. Näme? Alla ybadat edinok. Ybadat etse-de ikilik etýär. Bilem akdýar. Aklaýam aklanap. La ilaha illallah Muhammadar Rasulallah diýýär. Namaz okaýar, haj etýär, zekat etýär, hemme gowluklary etýär. Ýöne diňe bir Alla ybadat etmeli. Alladan başga hiç bir zat ybadaty hak kylýal. Öwlýa bolsun, pir bolsun. Şirk etmeklik, ikilik etmeklik, ikilik etmeklik, dinden çykmaklyk. Alla bilen araňda araçy tutunyp, olardan şefagat sorap, olardan Hä, bizi Alla ýakynlaşdyryň ýa siz bize, a hajatlarymyzy Alla ýetişdiriň diýmekligiň, dinden çykmaklygyny bilen ak eken, şoň üçin hem eýdip, şeýdip ýör şony. Şul adamyň kimligine garamazdan, haçan yslama girdi, oňa seretmesizden, nirde ýaşaýar, oňa seretmesizden, ylym ýetdimi, ýetmedi, Oňa seretmesizden, şu zady bilenak, Allany ybadatda birlänak we şirkdenem gaýdanak. Kim diýýäs şoňa? Käfir diýýäs. Düşündiňmi? Müşrik diýýäs. Soňam gaýdyp gelýäs araka. Delil ýeten bar, ýetmedigi bar. Dogry dälmi? Delil ýetmedik bolsa, kyýamatda Allah Tagalaň synanyň astynda, geçse jenneti, geçmese dowzahy. Biziň bu dünýede birine müşrik diýenimiz näme? Bu höküm biziň aramyzda ýöreýär. Düşündiňmi? Allaň ýanynda ýöräňok. Biz bu ýerde müşrik diýdikmi, şu höküm biziň aramyzda ýöreýär. Biziň müşrik diýenimiz hökman Alla-da şony dowzaha salmaly diýlen kada-kanun ýok. Biz müşrik diýsegem Allaň ýanynda bir uzury bolsa, Allaň ýanynda şol adamyň aklanmaklygyna bir sebäp bolan bolsa, Alla aklaýar-da, jennede salýar. O biziň müşrik, kafyr diýenine seredip duranok. We edil şoň ýaly, biz bir adama musulman diýsek, biziň musulman diýenimiz üçin Allah ony jennete salyp duranok. Belki munafykdyr, kapyrlygyny gizläp bize iman görkezen bolandyr. Allah ýüregini bilýän bilenok. Biz musulman, inşallah jennetidir edip ýören adam indi. Belki Allah dowzaha saljak öz ylmynda. Şonuň üçin biziň çykarýan hökümlerimiz biziň aramyzda ýörýär. Allah höküm edenok o hökümler, düşündiňmi? Ýaňky mesele, asly usulü'd-din, towhidi bilmeklik. Hä? Hemme kişä parz. Allany birlemeklik, bil, Allany birlemeklik ylmyny hemmä bilmek parz. Alla ikilik ýetirmeklik haram. Bul ylmy bilmeklik hemmä parz. Ýedi gatda, e, hemme gatlaga, ýedi ýaşdan ýetmiş ýaşla, prezidentler gatlagyndan iň pes gatlagyna çenli hemme kişi bilmeli we etmeli. Bilmedimi, etmedimi, şirke düşdümi, Ony aklaýan zat ýok. Ýani dünýede, biziň ýanymyzda. Emma Allaň ýanynda belki aklaýan zat bolmagy ahmal. Belki bilen däldir, jähildir, düşünen däldir. Düşündiňmi? Düşündikmi? Indi başga ondan aşak gaýtýas. Käbir meseleler bar. Düşündiňmi? Adama seretmeli bolýas. Käbir mesele bar. Bir adam şony bilemok diýse, käfir diýýäs bilmänligi üçin. A käbir adam bilemok diýse käfir diýemizok. Ol eýýäm ikinji derejeli mesele. Mysal üçin, musulmanlaň içinde önüp ösüp ýören adam näme, namazyň parzlygyny inkär etýär. Musulman, doga musulman, özem musulman ýurtda önüp ösdi, ene-atasy musulman. Näme etdi namaz okanok, näme üçin okaňok diýen welin. Näme namaz, dinde namaz diýip zat barmy diýýän. Düşündiňmi? Näme dinde namaz diýip zat barmy? Näme Türkmenistanyň musulmanlar namazyň parzlygyny bilen aklarmy? Bilýär. Näme üçin okaň ak diýse, käbir näme men günäkär, Allah meň bilen deň bolmasyn. Inşallah okamaly. Bir topar näme diýýär? Namaz diýip zat barmy? Oba namaz parz-ow diýýän. Aý men-ä bilemok, diýýär. Ylymsyzmy ylymsyz däl. Ylymsyz, ýöne kabul edilýärmi? Kabul edilenok, käfir diýýär. Düşündiňmi? Käfir diýýär. Agyz bekläňok, näme üçin bekläňok? Näme diýen dinde agyz beklemeklik barmy diýýär. Goý oraza parz-ow, sen bileňok, musulmanyň bilmeýäni ýog-a buny. Aý ýöne men-ä bilemok, diýýär. Men parz diýip bilemok, diýýär. Şonuň üçin beklämok, diýýär. Musulmanlaryň içinde önüp ösüpdir. Düşündiňmi? Näme diýýär şuňa? Käfir diýer. Düşündiňmi? Käfir diýer. Düşündiňmi? Indi bir adam namaz okanak, näme üçin namaz okanak? Näme namaz parzmy diýer. Bu namaz parz-ow, bileňakmy diýersi bolýar, näme diýer? Aý dogan, bir aý boldy yslama girenime, bileňok çyndan hem diýer. Käfir diýerismi? Käfir diýemok ak. Şonuň üçin mesele bar diýdik. We şu adam we nähili ýerde önüp ösdi? Bu haçan yslama girdi, şoňa seretýär diýdik-ä. Eýýäm bu dine täze giripdir. Eýýäm buň näme bilemak diýen sözi kabul. Düşündiňmi? Bilemak diýen sözi kabul. Emma tawhidde şirkden hemiş bilenak diýdi. O mesele näme hiç kim çykarlanak. Iskulçeniýe ýok o meselede. Düşündiňmi? Emma ondan bärdäki meselelerde gaýtýar. Adamyň näme Yslama haçan giripdir we nirde önüp ötüpdir şoňa seretýär. Namaz inkär etdi musulmanynyň arasynda önüp ösen adam. Näme diýýäs? Käfir diýýäs. Bilemok diýýär, kabul edemizok. Biri inkär etýär namazyň parzdygyny. Käfir diýýäsmi? Seretýäs. Sen musulmanmy? Musulman ine täze girdim diýýär. Oňa öwretýäs. Onda täze giren bolsaň mesele däl. Öwretýäs saňa. Namaz dinde sen giren yslam dinine bäş wagt namaz parz oka diýýär. Mesele oturdy, okady. Kabul etdi şoň parzdygyny. Okajak diýdi. Näme? Muslim. Parzdygyny aýdamyzsoňam kabul etmedi. Täze girenligine seretýäsmi? Ýok, entek öwrenişdirelýäsmi? Ýok, kapyr diýýäs. Düşündim. Ýa men kabul etjek geldi, parzdygyny etjek geldi. Men diňe şu kelime-i şahadany çöwürjek, Muhammad raz, la ilahe illallah Muhammad rasulullah diýjek. Göwnüme halanmy etjek, halamadygymam etjek. Aňsat görenmi etjek, kyn görenmem etjek geldi. Düşündiňmi? Aý, ýaňy girdi, howlukmaň, oglanlar, inşalla, düzeler. Ýa soň düzelensoň gelibersin. Düşündiňmi? Näme diýýäs? Käfir diýýäs. Ýene bir adam, namaz okanak, parzlygynam inkär etýär. Eý, sen musulman, näme diýýäs? Musulman diýýär. O nädip sen şuň parzlygyny bileňakmy diýýän, dogan, belki parzdyr, ýöne men Amerika dönüp ösdüm diýýär. Düşündiňmi? Men koloniýaň döwründe näme, kapyr ýurtlarda önüp ösdük, dogan, ynanaý diýýär. Biz metjidem görmedik, Kuranam görmedik, ylmam eşitmedik, alymam görmedik. Bize bir ýeten zat La ilaha illallah Muhammadar Rasulallah, namazyň parzdygyny bilemiz akdyk diýýär. Näme etmeli bolýas? Eýýäm buň ýöne bösen ýerinde näme eken? Özem doga musulman. Ylym ýok eken. Dawat ýetmändir, Kuran ýetmändir, hüjjet ýetmändir. Buňa näme diýýäs? Kawul. Düşündiňmi? Gaýtam gynanýas buň hal-ýagdaýyna. Haram kapyrlar sizi şu derejä ýetirdimi diýýäs. Allaň parz diýen zatlaryny näme, bilmesizlik derejä sizi ýetiripdirler? Ýok, seň diniňde näme, bäş wagt namaz parz diýýär. Kabul etdimi? Muslim. Kabul etmedimi? Aý, ýo, öňki ýagdaýymyz gowy eken-aý diýýär. Düşündiňmi? Bilmesek gowy eken-aý diýýär. Kabul etjek däl diýýär. Ýok, oňaýam özüg näme, küfür saýlapdyr. Düşündiňmi?